Dialogue E, Sicha ה' listen, הקשב. דוד, לאן אתה הולך? אני הולך לקפיטריה. אתה הולך לאכול בקפיטריה? לא, אני הולך לשתות קפה. גם אני רוצה ללכת. את לא רוצה ללמוד? לא, אני רוצה לאכול ולשתות. listen and repeat. הקשב וחזור. דוד, לאן אתה הולך? אני הולך לקפיטריה. אתה הולך לאכול בקפיטריה? לא, אני הולך לשתות קפה. גם אני רוצה ללכת. את לא רוצה ללמוד? לא, אני רוצה לאכול ולשתות. End lesson 2. Close your books and listen again.